kembali punya cerita Danyang Dukuh Tumpang Cerita ini ditulis Jarod Setiono salah sawijining dukuan kang manggon ing sakulone desa Sumber Dukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, klebu Kelurahan Selopanggung. Dukuan tumpang Mujutake, dukuan kang gresang. Awit umpama ora ana PDAM, wargane ora bisa golek banyu resik. Sumur gak iso metu banyune. Naliko kuwi jam 10 bengi, Pucah-pucah langgar desa Sumber Dukun lagi padha ngumpul. Sing diomongke danyangan dukuh tumpang kang manggone mepet karo disono. Thank kae kerep tinggo nyadran mula ya wingit akademite lawangane sing jenenge glondor kang omahe persis ning isor danyangan kae cerita kok eh masa ta glondor rak ah, wong gendeng kuwi ta ora jang kepikirane masa bisa cerita lan dadi pawangane aku ya ora percaya lho yen danyangan kuwi angker Hei, eh, ojo sembrono, mengko krungu sing mbah reksa. Alah, mbah reksa mbel gedes. Ayo sapa sing kepengin mbuktekke yen danyangan kuwi ora ana papane melu aku ayo. Arep mbok apake danyangan kuwi? Wis ayo. Saiki golek linggis sing gedhe-gedhe. Kaya apa linggis? jugil watu ne, kang tumumpang ing watu gedhe, mlebek kae lho. Karep ben gak ana meneh danyangan tumpang kang dianggep ku angker-angker-angker kuwi lho.

Keraton Maurung Rampung kang jagongan ing kono malih dadi rong kelompok sing siji kang rumangsa miris lan jirih pilih mulih nyang omahe dewi-dewi dene liyane padha mulih lan baline wis nggawa linggis kabeh gegancangan lakune enggal digelak daya-daya enggal tekan papan kang dituju kang diarani danyangan tumpang kuwi mujudake papan kang linduk manggone ngereng-ngereng ing isore mung ana omah siji kandil omai glondor kang dining wong-wong dianggep wong gendeng ing panggonan kono tuwuh wit preh kang gede banget ngrembayung godhonge nyiupi sawijining papan kang ana watune loro gedhe-gedhe sing siji wujud watu mlebek ombo kependem lemah dene siji wujud watu bunder semulonjong kaya endok kira-kira gedhene meh sak dekem. Niate bocah-bocah kuwi arepe njugil watu kang memperndhok kuwi. Banjur dirusak papane supaya ora dienggo nyadran. Tekan panggonan kang dituju enggal-enggal bocah-bocah tumandang. Linggi senggal ditoto. Keprungu lamat-lamat suara gluduk ing kaduan. Gawe miris. nanging orang lunturake semangati bocah-bocah kuwi ora let Agus kang mandigani rombongan kuwi menehi obo-obo siji loro telu Gluduk-gluduk watu kang gedene sak kebundhek kemau. kelakon didongkel saka papane melorot medun urut gampeng. Bareng gemluduke Watu kang gegerisi mau dumadan ana swara jumlebur banter banget kaya mecahke kendange kupinge bocah-bocah kuwi. pandurat bocah kaya kena bawani hipnotis kabeh menteleng nanging panyawangi kosong dene watu kang nyurut medun urut gampeng mau bablas mlebu pekarang omah blondor suarane kemrosak nubruk cagak ring teras omah kang wis riyot kuwi oleh sastra wektu sawene cacah padha sadar meneh wiwitane Agus kang bisik Dewi sadar terus dheweke ngoyok-ngoyok awake kanca-kancane sakwise kabeh padha sadar saknalika rasa wedi ngrumuti anggone bocah-bocah kuwi mangan banjur tanpa dikomando kabeh bocah mlayu salang tunjang ninggal papan wingit Tekan lambi desane cacah banjur leren oleh Melayu. Banjur podo lese-lese ono emperan gerdon. Udan wiwit nebori wis-riwis nambahi kahanan malih soyo miris. Eh, si awa kok ora digawa ki mau piye? Heh? Iya ya, geni kok podo ora digawa bali. Aku wedi banget kok. Omene rumang rumangsaku aku mau gelendeng gelendeng tanganku mbek wong gede. Wong gede sing ora aku kenal. Waduh, aku njorong mongso wong akeh kang arepe bondo tanganku untunge galenggal aku ngoyok-ngoyok pundakku akhire kabeh padha cerita pengalaman nalika ora sadar mau akhire kabeh padha rawani mbaleni linggisi sewengi natas bocah-bocah gak ana sing iso turu mung delek-delek ing ana teras pos kampung Wilayah park Esok tapak tapeksa bocah-bocah sepakat baleni linggis kang kari dan yang tumpang. Mergo kuatir mengkoting tingkae konahan wong kiwa kono. Tekan papan kang dituju kabeh podo gawok. Watu kang mau bengi kosot di dijugil mudun lan geludek onok yen sepuluh meter sokopapani papani Dadak Esok kui wis mentengkreng ono panggoni sakawit. Dene itu mumpang ono sak duri. Akhire mergo kawi weden kabeh tanpa dikomandu terus mlayu sifat kuping ninggal papan kono rasido baleni linggis kuwi iki cerita nyata mula aja sok mbungkrah-mbungkrah barang kang wis ana tegese aja nganti rusaki ya kuwi papan sing migunani bersama tim cimak